Abunda ricolto en Antarcta crescodomo. La Antarcto estas continento sur kiu apena io povas kreski. La nutrajo por scientisto i kiu vivas en esplor stacioj devas esti IMPORTATAE. Pro tio la usona spazio vetura autoritato NASA cae la Germana Centro pri Aviado cae Spazveturado Doloro, cune starigis en la Antarcto crescodomon, cun la nomo Eden Isoso, por bredi diversa in spezzo in delegomoi cae herboi. Usona botanicistino en la Antarcto, dum prescau unu iaro, laboris en la experimenta crescodomo sen contacto cum la extera mondo. Sen humo, cae sub nur arte farita lumo, si predis inter alie tomatoin, faboin, cae spinazzon, cae crome diversain herboin. La complete autarca cresco domo, lau comunico della doloro, liveris rician ricolton por la dum plurai monatoi isolita esplorista skipo quiu travintris en la esplor stazio noi mai tri quiu trovigas en quartcent metra distanzo alla cresco domo la skipo de la stazio cun entusiasmo acceptis la regulan provisadon per fresha i legomoi Mi gioias, ciel bone la plantoi gis nun crescis, clarigis la botanicistino. La proiecto lausci estas unica cae voi rompa. En la Antarcta cresco domo colectigas granda quanto da datumoi pri la sano cae la productado de la plantoi cae pri besonatai materialoi por la productado. La ecconoi, el Eden ISO-SO montru kiel e povas esti applicatai por crescigi nutran legomon sub extremae condicioi. Profitu de tio estonte la skipoi de spaz veturae missioi au regionoi ciui estas trafitai de la climata shangio. La cresco domo Eden ISO-SO trovigas ecte la iaro du hoc en la Antarcto, cae gi estis de tiam usata por diversai esplor proiectoi. La usona botanicistino comensis sian mission dum januaro ci ci restos gis comense de la venonta jaro en la Antarcto. Post quariara usado, la cresco domo farigios historia. Post quelcae semainoi, la sciencistino collectos la lastan ricolton en la eterna glazio. Ni lernis cion, cion ni volis cii, diris la germana proiectestro. Estas tempo por io nova. Cune cun alia germana esplor instituto. La doloro volas disvolvi dum la venontae iaroi novan endoman giardenon. Gi farigiu dum iardecoi parto de la Neumaia tri esplor stazio. La nuna giardena contenero Eden Isoso ia staras en distanzo de quarcent metroe for de la basa esplor stazio. Montrigis, che ne hava senson surmeti por la ricolto protectan vestagion, cae curi prescau tutan kilometron, diras la projectus